espectáculo más grande del mundo. Buenos días familia, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Estamos aquí en directo en Radio 3 como cada sábado de 12 a 2. Mi nombre es J mayúscula y esto ya sabéis lo que es, es el rimadero y solamente estamos empezando hasta las 2 con música a todo color. Así que ya saben, suban el volumen de la radio y que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando, loco. sonando. take it higher. Here's my survival story. So many reasons to sing now. Now we got the keys to the kingdom. I remember those days when hell was my home, when me and mama bed was a big piece of foam. And me never like bathe and my ear never comb. When mama gonna work, me go street go roam. I remember when Danny them get my snow cone and make him lick a bread at them, kick up Jerome. I remember when we visit them with pure big and the boy that nip a boat something we full chrome I remember when we run, but I get him knee blown And my best friend Richie get doing I'm down I remember Sunday Avenue turning a war zone And Mikey mother fly him out, cause she get alone hey. Mikey got to foreign and got on Al Capone Make one leap of money and send me no I won't know Now we all up the city and that is well known Yesterday Mikey called me on my phone, Mr. Mikey, we get the thing them them out a luck now. We squeeze seven and the of them I don't know. Me a believe for extra cause we not rock now. Hey. We got the kingdom, so we have to make way. We take it from the bottom to the top, baby. And now the whole community can live greatly. I remember those days when we was dead broken. I could barely find a dollar for a token. Hop in the train just to get where I'm going. Popo's after me, I'm running like I'm smoking. Remember those days when I went to bed hungry. All I ever ate was white rice and honey. Big dreams in my head, empty my tummy. Might crack a smile, but ain't nothing funny. I remember playing over needles in the streets. Everywhere I go, a man wants some part of me dirty tortillas, hookers and hoes on 11th Avenue, selling bodies for dope. Remember crying, saying that will never be me. Gonna make it someday, gotta be somebody. Say, mommy, don't worry, it's just you and me. But one day we will get out of this misery. Hey, we got the kingdom, the out a lot now. Me squeeze seven and the one of them I don't know. We are fully but of extra, cause we not broke now. We got the kingdom, so they have to make way. We take it from the bottom to the top, baby. And now the whole community can live greatly. Here's my ghetto Suits button. But we rich now, so them can't tell man nothing. Cause we are make I'm fish and mutton. Hey, over there, so make me tell you no something. To me, they are foreign, no, a guy kill me cousin. I'm here, said he did that, but him said him wasn't. Anytime me fly down, him I get about dozen. Cause we get the thing, them, them out of luck now. We squeeze seven and the one of them I don't know. Me bully, Polipa extra, cause we not broke got to make way. to make we take it from the bottom to the top, baby. Yo empecé como vosotros con maquetas, quería ser tan bueno como grandes en atrás. Hemos crecido con el rap como meta, somos de la escuela de Madrid y los poetas. Estigma rap en estas carnes, si sí, lo que soy es lo que ves y si lo ves es porque quieres. Black B, Merón, ajá, 9-1, ajá, yo. En este son Black B, Nerón, donde estén 9-1 representan. Hoy no quiero ver ni números ni ventas, no. Hoy no quiero que por rap hagamos cuentas. Sé que tus MCs tienen talento, lo llevan en la sangre como yo lo llevan dentro. Pero necesitas algo más que ese talento, un sello, la pasta o alguien aquí dentro. <laughs> Se van los días, los meses, el tiempo. Se van las puertas, las ganas y el talento. Las mejores rimas se las lleva el viento. Las mejores voces se quedan sin aliento salón. Quiero ver la pasta y un Grammy, harto de esta mierda como Al Bundy. Quiero que este track suene fuerte, como grandes planes, Madrid o parte. ya no insistes si estás donde estás? Tus raps no progresan, tus letras no quieren ver más. A la mierda las normas, pintas y formas, el querer quedar bien con todos los demás. Insiste si estás donde estás? Tus raps no protestan, tus letras no quieren ver más. Empecemos otra vez desde cero. Empecemos otra vez desde Génesis. Y el rap son sueños, soñar es fácil, es morir por ello y no poder vivir de ello. Ello, ¿cuántos rappers en tu cuello? ¿Cuántos de los míos no están porque no hay sello? Estoy harto de multis disqueras, sellos grandes que esperan si prosperas, de los que se hunden y prefieren esperar, de los que ya no están por no esperar, la vida es perra. Estoy harto de la pasta que no dan, de los discos que sí venden y dicen que no están, de porcentajes bajos, de regalar trabajo, de estar en el ajo y al final llevarte nada. Métodos, ventas, bandas, maquetas, marketing, blin blin en mi jeta, lumis, fumetas, pipas secretas, letras, promesas tontas. ya insistes si estás donde estás Tus raps no protestan, tus letras no quieren ver más A la mierda las normas, pintas y formas El querer quedar bien con todos los demás Insistes si estás donde estás Tus raps no protestan, tus letras no quieren ver más Empecemos otra vez desde cero Empecemos otra vez desde Génesis Yeah, esto está dedicado <laughs> a todos los MCs de cada barrio, a los que sueñan con sonar en esta radio, a los que ya no sueñan con sonar porque no hay medios. Black B, Black B es Génesis. De vuelta al principio, Génesis. Villaverde City es Génesis, real es el juego, rap es Génesis. Está pasando Benzes with the wild gremlins, Gordier style lenses, talents in the 40 cal. This is life now. Let me find out you want the lifestyle of mine. No pal of mine, running with goons with knife wounds from jail time. Got the squad looking like tycoon. We all shine while we poly with the flyest mommy on 25th Street. Watch a honey in the legs do it. I'm in the 6B with the 12 next to it. You wanna stick me, then put your best to it. A die black, we see you in the law kingdom. You try that, check the fly cat 2.5, multiply that. Cash rules on my arm, I flash shoes and tattoos. You can look, but don't touch me, bad news. I'm American me elegancy, treasury. With the hopes to be rich before they bury me. Born a Baptist, but moved on to higher practice. My fire ashes, only max I interact with. We all dons. Strong arm, a long con, but if it's war, we on. Coming for niggas who force me wrong. Select features, sit back, connect the pieces. Inject the thesis, spoke to my pops and left me speechless. He saw me sprout, going through worlds that wore me out. Never call me out. Bitches and money, that's what we all about. Through all about, landed here. Beach houses with the chandelier. Me and my crew, mad cans of beers, coping. Live vibe still eyes open, it's clear. Presidential suites at the Tangier. How you living on your block? Mine's is hot. How you living on your block? I got it locked. What's going down on your side? Who got shot? Same shit, done. Yeah, alright, I'll meet you up top. Yo, it's hard to shake this feeling that I might get knocked. Done, you know we don't stop. We can't close up shop. nothing less than how we steppin'. Coops kidded, cuties with it, sleazy dressin'. See me flexin', through the hood, these be stressin'. Illegal search, tryin' to find weapons for gun possession. Never one for questions, every move made is destined. Black professors, let's take it back to the essence. Another version of the Goldie Mad Pimp serving. Convinced the urban, Project Ghetto Prince emerging. Half Hispanic, Hollow chips, massive damage. The path was granted. Loaded gags, plastic cannon. Chipped up, live by morals, don't get it mixed up. This what? Millionaire strut with the crisp cut. Switched up, slow going, gold showing, dough flowing. Eyes don't lie, hoes knowing. Main attraction, lace love in the latest fashion. Trained in mackin', never rocking gators classing. Assorted wear, AZ firm, extraordinaire. Make it more severe, locking shit down all this year. Nowhere to go from here, but the top of this fear. Nothing stopping us here. We locking this here with the black toaster. By my hip bone, fuck a holster. See me at the Copa, platinum choker. The guards with me. Mad blunt smoke, it's hard to miss me. Pick one out of two dimes to twist me. New nines is crispy. Mine on chips, rhyme on shit that's strictly made for cats who tricks. Excuse me, is that your bitch in my six? Turning up the volume when she hear my hits on her wall, mad flicks. Now you want me blasted, but don't get it confused over this rap shit. Kinda lace, looking at diamonds in my onyx face. Oyster perpetual rollie with the day and date. Y'all player hate this. Too fly for female singers who get facelifts and fake titties. We rule the world and take cities. I dreamed of the sun. Happy we made it past the Jake's fakes and fiends in the slum. Whoa. How you living on your block? Mine's is hot. How you living on your block. I got it locked. What's going down on your side? Who got shot? Same shit, done. Yeah, alright, I'll meet you up top. Yo, it's hard to shake this feeling that I might get knocked. Done, you know we don't stop. We can't close up shop. Uh, it's a dope thing, niggas know the game don't change. From uh -uh. the uh-huh. coke game to the cocaine, from the slow brain. <laughs> Fucking no name. We done did it again, son. They can't fuck no around. Doubt firm pain. Total package. Know that uh, the game don't uh, stop. From BK, the cold game to the dope QB, game. Fucking no name. Uh, That's the game don't stop. From the cold game to the dope game. Know Uh, Niggas know that the game don't stop. From the cold game to the dope game. Niggas know that the game don't stop. Niggas know that the game don't stop. Majúscula, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco fake, fake records, records, records, records, records. Uh, uh, uh, one, two, one, two, uh, uh, one, two, one, two, uh, uh, uh my dog, one, bigger than hip hop, hip hop, hip hop, hip. It's bigger than hip hop, hip hop, hip hop, hip Uh, one thing about music when it hit, you feel no pain. White folks say it controls your brain. I know better than that. That's game, man. We ready for that. Two soldiers head of the pack. Matter of fact, who got the war and where my army at? Rather attack and not react. Back to beats, it don't reflect on how many records get sold on sex, drugs, and rock and roll. Whether your projects put on hold in the real world. These just people with ideas. They just like me and you when the smoke and cameras disappear again. The real world, world. is bigger than all these fake, fake records. Wait, po folks got the millions and my woman's disrespect expected if you check one, two. My word of advice to you is just relax. Just do what you got to do. If that don't work, then kick the fact. If you a fighter, rider, bada, flame a crowd exciter, or oh, you wanna just get high, then just say it. But then if you a lie, lie, pants on fire, wolf cry, agent with a why, I'm gonna know it when I play it. It's bigger than him. big and smalls. If we don't get them, they gon' get us all. I'm down for running up on them <laughs> in they city hall. We ride for y'all, all my dogs, stay real. Don't think these record deals gon' feed your season, pay your bills because they not. MCs get a little bit of love and think they hot. Talk about how much money they got. All y'all records sound the same. I'm sick of that fake thug R&B rap scenario all day on the radio. Same scenes in the video, monotonous material. Y'all don't hear me though. These record labels slang our tapes like dope. You could be next in line and sign and still be writing rhymes and wrote. You would rather have a Lexus or justice, a dream or some substance, a beamer or necklace or freedom. Sippers like me don't play a hate, I just stay awake. This real hip hop and it don't stop till we get the popo off the block. They call it hip hop, hip hop, hip hop, hip. It's bigger than hip hop hip hop, hip hop, hip. It's bigger than hip hop, hip hop, hip hop, hip. It's bigger than hip hop, hip hop, hip hop. DP's got that crazy shit. She keep it crunk up. John Blaze and shit. DP's got that crazy shit. We keep it crunk up. John Blaze and shit. What wanna do? DP's got that crazy shit. We keep it crunk up. John Blaze and shit. One two one two. DP's got that crazy shit. We keep it crunk up. John Blaze and shit. DP's got that crazy shit. We keep it crunk up. They call it, call it, call it. Esto es Radio 3, sonido campeón. Mayúscula Salir con el botín es simple, planear el golpe y que salga bien es lo complicado. Metes que funcionan al unísono imposible, la company lo creíble. Es simple y lo bastante complicado. Es simple y lo bastante complicado. Es simple y lo bastante complicado. Gente jodida by company. Ya han entrado. Intentaron dejarnos fuera. Y ahora para pararnos no habrá manera. Fish y Charles están en espera. Saldrán a la venta cuando ellos quieran. No podéis hacerlo, es complicado. Se dice por ahí, sabéis demasiado. Cuento con estos aliados. Creo que por hoy los más envidiados. A falta de dos, somos tres en alza. Somos tíos grandes como Supernafa. Podéis considerarnos una amenaza. Lo último que pierdes es la esperanza y gran vía. crudo y siempre serio. Hablo de un pibe que no retrocedió. Intentaron sacarnos del medio. Siempre a las malas y no había remedio. A mí lo complicado es hacerlo sencillo. Ponernos barreras para sacarles brillo. Esto es lo que hay, hmm. Lagorillos no caben más euros en estos bolsillos. No sintáis pena porque Dios lo diga. Hagas lo que hagas, nunca se me olvida. ¿Qué quieres que haga? Si así es mi vida. Me crio en un barrio con gente jodida, en fin. Salir con el botín es simple. Planear el golpe y que salga bien es lo complicado. Mentes que funciona la unísono imposible. La company haciendo lo creíble. Es simple y lo bastante complicado. Es simple y lo bastante complicado. Es simple y lo bastante complicado. Gente jodida by company, ya han entrado. Es fácil si trabajas. Es fácil si te empapas. Demasiado complicado. Son lo que son las cosas, son lo que son. Demasiado complicadas. Solo una vida demasiado sencilla Juega despacio, apura la partida. Vive tu vida, lo bastante complicado. Tramas algo, mucho nunca es demasiado. Gente jodida, mala vida, nos tienen envidia por hacerlo sencillo cuando se pone complicado. Tengo estos abuesos de mi lado, todo está en orden, está todo controlado. Salir con el botín es simple, planear el golpe y que salga bien es lo complicado. Mentes que funcionan la unísono imposible, la company Haciendo lo creíble. Es simple y lo bastante complicado. Es simple y lo bastante complicado. Es simple y lo bastante complicado. Gente jodida by company. Ya han entrado. Ya han entrado, Es simple. Hacerlo complicado. Gente jodida. Que viendo el mercado. Todo tiene un truco. Este lo han encontrado. Hostiléis el melón tronco. Es vuestro legado. Fácil, obedecer, difícil enfrentarse. Hay muchos en sí que deberían de aplicarse. Seguimos las reglas, sí, pero cambiamos no que te guste la música. No solo letras bobo, eso es complicado, esmerarse, escupirlo Tienes el micro lleno de babas de escupirlo. Si yo lo hago así es porque puedo, compréndelo. Letras, clásicas, No necesito nada más para abrirme caminos. Charles manda beneficios, necesito mi Fácil, difícil, simple, complicado. Es como tirar conmigo y no haber entrenado. Ya lo has pillado. Te dejo como un boxeador sonando. Es que este mongolo che, pero tienes grados. Si jodes con la company, simple has parado, Gente jodida, <laughs> partiendo el mercado. Salir con el botín es simple. Planear el golpe y que salga bien es lo complicado. Metes que funciona la un imposible. La company haciendo lo creíble. Es simple y lo bastante complicado. Es simple y lo bastante complicado. Es simple y lo bastante complicado. Gente jodida by company. Ya no entrado, ya han entrado. Yes, yeah, Kanye. Philadelphia freeway. Uh. Y'all know what it is. turn out your lights. Let's get one thing understood. I'ma keep my hammer real close with a grip tight. Tell you niggas good night, good night. Uh, before I turn out your lights, let's get one thing understood. Yeah. Free gon' keep his hammer real close with a grip tight. Tell you niggas shit you heard and do me justice. Got a death wish, this shit I pack up a hose through your Lexus. Got a tech clip, respect it. The turnpike bully, earn stripes, move yay through your turnpike early, all night, all day. Wait, switch hustles, nigga. Now I muscle mixtapes all night, all day. Yes, the front line of the rock, to throw a football pass through your chest. Brett Favre with the clock. uh. i Max Payne with the stock out, money and fame run out. Get it with cocaine. Rep the rock till I clock out. I make you clock out, put some in your brain. I do my dirt, I buy my way, And I got the heart to fight. Uh, so please refrain from hating on me before I turn out your lights. Uh, ain't no hesitation. I got the guns to fight. Uh, so please refrain from hating on me before I turn out your lights my patience because I got the guns to fight. Stay with them coast to coast. I hop, I distribute the toast to folks. I stop never. Free a rap icon. Black Bon Jovi in the rock level. Rock Jake up, watch this icicle the time. Still got time to leave your stash on when you wake up. Free hate smut, stay with a dime at all times. Stay on the grind at all times. Want some 89 shit, bag in the shake. truck, not on my waist. I do my dirt all by my lonely, and I got the heart to fight. Uh, so please refrain from hating before I turn out your lights. Ain't no hesitation. I got the guns to fight. So please refrain from hating before I turn out your lights. Free put the burners to your crew. Give me a reason, not squeeze on your gang, man. The hammers go bang to bang, in with a bang bang blueprint too. for you. Slide through to deliver your gang the things. Switch lanes to get paid in full. Look, it's the rich porter, transporters, Donovan McNabb, but mixtapes. Look, hey, follow the kids' orders. In other words, do what the kids say. We got it hot from the bay back to Philly with niggas pack Billy's like every single day. We don't play, we all about our changing, money exchanging. If you bought your paying every single day, bring the Yeti to your city. Act up, bring the case to your city. Get shots exchanging every single day. I, I do my dirt on my way, and I got the heart to fight. Uh, so please refrain from hating before I turn out your lights hesitation. I got the guns to fight, so please refrain from hating. Before I turn out your lights, I do my dirt, I'll buy my lonely, and I got the heart to fight. So please refrain from hating before I turn out your lights. Ain't no hesitation. I got the guns to fight. So please refrain from hating before I turn out your lights. Uh. ¿Qué está pasando, loco? Uh. It's for the ladies, ah. ladies. Strictly for the ladies. Hands up, hands up, hands She was 5'7", 125, man, those hips with those thighs. Uh. Couldn't just let her walk by. I ain't a thirsty nigga, but right about now, my throat was getting real dry. Shoot had to be the cutest bitch I seen in a long time, and I don't do this shit like running up on hoes. What up, ma? I'm X. Cause you know how this goes. Come on, ma. I'm X. We just chill, sat and talk to the first light. For the first time, I didn't fuck on the first night. And it was I, Shorty was a thoroughbred. Like Billy, when you fuck, she just gave me head for real. Till the stars show up. It really doesn't matter to me. It doesn't matter, babe. shorty. Do whatever got to be done with shorty. Straight like that. When I hit a light, I be right back. Yo, I be right back. Ain't no bullshit. I be right back. Right? You got a nigga catching feelings. I'm a street nigga, hard body, but got me catching feelings. Man, those eyes, those lips. Be like, damn, those thighs, those hips. She like, bam. Make a nigga have to touch something real. Not necessarily fuck something, just as long as I touch something. A nigga blood ball when I see another nigga holler. What? Well, make me pop a nigga in this fucking collar. smooth. Since Stella got a new groove, it's like we got something to prove. We gon' make it rain or shine. My heart is yours and yours is mine. Like Eve said, love is blind. Right about now, I can't see shit, cause you all that's on my mind. Been like that since I met her. Had to have her, so I went to get her. But I'm a dog, so I didn't sweat her. And it was about the cheddar, I don't trick. I got two things for bitches, couple of jokes and some dick. Yeah, the kid talks straight, but that's not what I'm about. We got dog love, and me and Shorty riding it out. We out, we out, we out, we out. It really doesn't matter to me. It doesn't matter, babe. lot of you niggas don't plan on the day when you'd have to see me. You see, I'm that nigga that you should really be afraid of. I dig graves for niggas like you. We gonna get more acquainted at a time when you least expect it. Do you ever think what life would be that when that time comes and nobody is checking, and everything you have is gone in a split of a second. So when it starts hitting the fan and it gets real in this bitch, just face the fact your shit's a rap and you gotta deal with the shit. Despite I talk about it, I ain't making fun of them niggas. I give thanks cause I've been blessed and I ain't one of them niggas. Can't imagine how difficult it is. I know you suspected shit around you was looking dark. It's getting hard to accept it. Alone in the mirror, you look at yourself and you smile, disregarding the fact that your run has been done for a while refuse to acknowledge the truth like the mind of a child. Continue fronting like it's nothing while you're living denial. While all your people around you start to leave you in the same place, you overexert the little you have left to save face. You try to hide your expression from looking worried on what to do when your career's buried. Reality starts to settle in. You're sweating every wake up. You're broken, now you gotta return your jewelry to Jacob. You run around and you front like you're still on fire, but nobody believes you. And now you live as a liar. You're only lying to yourself. is evident in the proof. As your world continues to crumble, come to terms with the truth. You still holding on to them days when everything was about you, but niggas don't even remember you enough to just shout you. I remember when you did your thing without a doubt tastefully. The problem was you didn't know when to bow out gracefully. Once told, never burn out. It's best to fade away, preserve your value so that you can live to see a greater day. People see you and it's bald that you mean nothing. You're doing shit in front to prove to people you mean something. It happens in the vicious when the truth starts to settle and you step to the door of the club and see that you ain't getting in, forgetting you a man first, chasing the fame. Got to remember morals and principles, repping your name proper, but most niggas don't. In their whole life hurry. What do you do when your career is buried? Told you we was gonna get more acquainted at a time when you least expected, nigga. I'm here to lay you to rest once and for all. You've been dead a long time, but you refuse to accept that shit. But it's okay. Nigga, shut the fuck up and get in the box, nigga. Please. It was custom built for all niggas like you. You just don't want to accept when it's time to hang it up. See you in the afterlife, nigga. Wherever the fuck that is. está pasando, It's your boy Shane. The Magic Messi Never back down. Y'all niggas don't want it with her. No. Boy! If you're looking for me, I'll be on my corner. Niggas you in Chevrolet, come and get me if you wanna. I'll be that dude in that canary yellow hummer. Rolling with the calico, that eagle, and a llama. Bring it! You can find me on my corner. Nigga, since your belly, come and get me if you wanna. I'll be that nigga hugging on your baby mama. Bustin' that calico, that ego, and that llama. Bring it on. I'm the guy who pop it off and take your chain. I'm the dude your baby mommy's giving brain. I'm the one up in the club running game, grabbing on your girls glass and we popping champagne. I'm a hustler, working in the rain. I'm the tech up on the bus, them on the train. I stay strapped and my homies are the same. If you want it, we can bring it faster. What you know my name? If you're looking for me, I'll be on my corner. Niggas since you gully, come and get me if you wanna. I'll be that dude in that canary yellow Hammer, Rolling with the calico, that eagle, and a llama. Bring it! You can find me on my corner. Niggas since you gully, come and get me if you I see that nigga hugging on your baby mama. bussing that calico that he goin' that llama. Dressing in black because shot I know we are pink. I'm making money so me gala we are mink. I'm in my jewels at the bar having a drink So you know I'm real cocky like my shit don't stink Don't risk your life cause I will take it in a blink I'm not the type that give a what people think Don't be fooled cause me and the girls are linked I'm the now left your boy passed out over the sink. If you're looking for me, I'll be on my corner. Nigga, since your gully, come and get me if you wanna. I'll be that dude in that canary yellow Hummer, rolling with the calico, that ego and a llama. it on. You can find me on my corner. Nigga, since your gully, come and get me if you wanna. I'll be that nigga hugging on your baby mama, busting that calico, that ego and a llama. it on. I wanna dip on me own weapon. I touch it off, I want nothing, say we not have no weapon. Move it to the wicked and me don't need a second. I want nothing I clap it, you what that to know you check on. You did it, yeah man, you really did it, yeah man. Lock down Brooklyn, go straight to 42nd. And we are going bricks and unlock the whole of Peckham. Control the streets and we juice it like a lemon. I want the depan, what if you tell them I want the depan? If you never know what a man full time on the reckon. Hey, I want the depan, what if you tell them I want the depan? If you really wanna find me, let me tell you where I am. If you're looking for me, I'll be on my corner. Niggas from Chicago, come and get me if you wanna. I'll be that dude in that canary yellow Hammer, rolling with the calico bald eagle and a llama. Bring it! You can find me on my corner. nigga. since your belly, come and get me if you wanna. I'll be that nigga hugging on your baby mama. Bustin' that calico, that eagle and that llama. Do it for the streets, the hustlers, the gangsters, the hood lovers we keeps it gutter and also oh grimy. Looking for me on the block is where you find me. And I'm probably counting dirty money with a big chick, big Jamaican honey. And one of them rude boy toys, disturbing the peace, bringing that noise. Or oh, I'm probably just chilling with Sham in a dope spot with the scale counting the grams. But I prefer the word brick. 1 800 pushes, we supply that fix. If you're looking for me, I'll be on my corner. Niggas are Chicago, come and get me if you wanna. I'll be that dude in that canary yellow hammer, rolling with the calico Montana llama. Bring it. You can find me on my corner. nigga. Since you probably come and get me if you wanna. I'll be that nigga hugging on your baby mama. Bustin' it, calico that he goin' that llama. Mayúscula, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. look at Jean. See a woman approaching the world's picture with an attitude reflecting the pose of your third finger. Suppose you only know what I give you to hold. If you knew the scriptures, know I only told half of the whole mixture. Cold to the bone when exposed in your home stereo. Stone grilled to the burial plot and ditch alone drop. But nigga, I'm an insecure failure who could barely maintain. I wanna scream like my hell, yeah. I'm paranoid constantly Consistently was partially an alcoholic to the point where you should sponsor me. Blackout for three days, Hennessy drinking relays. My neighborly tenants complaining companies to PJs. Relaying this, displaying a soul bare to the cold air. Didn't think I'd go there, so there, here, but don't ask for more, it's no fair speak like I got no fear, nigga. The truth is different, ain't it tainted, painted, pretty framed. Fuck, I fake obtain and pain a Dana Danish nightmares. I fight sleep running for weeks and pairs and night airs keeps me gone. The beastly throngs on my closet skeletons creep strong, so there's no need to keep keep on. Come on. That you will never know, King. Only repetitive. Abuser, abuser, fetter and user, emotional bamboozler, cruelest. Like Britney Murphy, fat and clueless. I'm never fitting. Kick me, pin in action to the school. It's the anthem for losers, losers. Raise your hands, we can do this. I choose this music just to prove that you can move the unit through the madness. All that matters, right? Get your cameras right. I'll take a cover photo, slit in my throat under candlelight. Handle shit badly more of a pandy than you think I can be, but verbally hang thee with these third degree burns upon your fannies and your balls ripped off. Course it's all talk. I lick off the pot shots and cut your dick off and sell it like it's pawn to the pawn shop. Try to stop the bad things, but they stay on top. Pushing the real gene to be spitting obscene and calling shots like action scene that I fall and I drop. Esto es Radio 3, Sonido Campeón. My yo. cool of it's talk therapy, some of it's sketch parodies with lyrical dexterity. Don't matter, cult status, get your skull fractured with a dumbbell. If those don't matter, get dumb bastards. And after the fact, ask her, ask Jean if she acted. No. You get a backhanded slap smacking your back then. I told you, I pose all hard, this job demands it. Stop looking for answers, I'll stand firm at a granite. A deeper wish to tell you all the shit that I feel. Maybe just for the sake of stories, nothing is real. Maybe just everything I said was never the deal. And I never reveal the true reflection, I'm keeping it sealed. The playing field tilted, do you feel jilted? Don't. I built a steel wall and filled it with a billion other quotes, folks. Maybe it's just all a sick joke, or maybe for the record on record, you'll never know. Go on, go on, go on. You will never know, Gene. Only one. Thank you. familia. Seguimos en el aire, muy poquitas palabras. Ya sabéis que la música suena por sí sola aquí en el Rimadero. Hemos tenido un montón de música a todo color, como decimos aquí, desde Alicia Keys, Baby Chan, Black Bee, Nas con AZ, casi nada, Dead Press, Gente Jodida, Freeway, DMX y Basta Rhymes, tampoco digo nada, Jim Grey y un montón de música más hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis que aquí dejamos que la música suene por sí sola, así que no pierdan detalle, sigan subiendo el volumen de la radio que se entere todo el barrio, familia. Esto es locura, locura, locura, locura, Es el rimadero ya. rimadero. sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico, el fruto de mi sacrificio, el verso mágico, el precio del CD es simbólico, mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos, la vida es fluir, como estos pensamientos que tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir. Es mucho tiempo para darle al coco, llamadme cinza dufo. nadie nace loco, yo persigo lo imposible, describo la belleza con un verso, a menudo incorregible, loco por producir impredecible, placer en sus cabezas, lo siento buscadores de certezas, mi estilo es increíble. Somos el tiempo que nos queda, la vieja búsqueda, la nueva prueba. Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando, pues cada uno tiene que ir tirando a su manera. Hay quien se desespera, verás, el tiempo, a veces amigo del hombre, todo lo deja atrás. En la carrera la fatiga es normal, por eso hay que parar a respirar. Mira, al final es para todos igual, y así mi grupo es otoño de MCs, Amarga Bilis, Jabat, maestro del psicoanálisis. Convoco a mi público a la catarsis, un nuevo verso brota bajo el Hoy y es la culminación de mi crisis. Traigo bombones y el licor de rigor, yo aún sostengo el micro con formidable vigor. Quiero ser el motor, gordo compositor y conservar el esplendor clandestino de un grafitero. Pero conoce mi cara y si yo te contaras la cosa más rara, yo soy un simple mensajero de la palabra vivida y del error. Recuerdo haber rimado para ahuyentar el dolor, pero hoy rapeo por el premio de oírme. Ya hice muchas letras ayer y no me curé, jamás pise firme. Ahora solo intento divertirme y dejar brillante fama antes de irme. Tan solo dame un ritmo cuando falta emoción volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Ah, dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Que no estaban muertos, joder, estaban de parranda Violadores del verso siempre fue la banda, nos echaban en falta y eso era la única manera de alimentarnos el alma sabiendo que la peña espera algo más de lo nuestro. Traemos la ciencia en los textos, las mismas caras, los mismos gestos. Mira tú, mi energía en qué coño se transforma. Yo debo ser un caprichoso cuando lo hago de esta forma. Donde van triunfan, suena fantástico mi nombre en la boca de un fan. Si se oyen gritos, salimos por la puerta de atrás de los garitos. Otros suelen fliparlo y eso se tiene que vivir para contarlo, pero lo Mirable no está en lo que vivo, está en lo que cuento. Aprendí que aquí y ahora es el momento, que echarse una novia es un gran invento y que cada vez más el hip hop exige sentimiento. Somos universales, pero andamos como el resto de los mortales, ocultando nuestros miedos. Parece que no, pero las guapas también se tiran pedos. También los listos sumamos con los dedos. Vivir para contarlo es la ley, te lo recuerdo tantas veces como pulses el play. En cierto modo soy culpable, mejor dicho responsable, de que las cosas sean como son. Diverso este demostrable y no hay prisa. Lo que hay es un mensaje subliminal en cada sonrisa. Cuando el camino es chungo y hay que andarlo. Hoy aquí, mañana allí, no podrán evitarlo. Que yo estaré ahí para contarlo. Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Ah, dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Vuelvo a marcar mi territorio con meada cual can. En este micro se cuelga el cartel de no tocar. En peligro de muerte, rap se extingue. Mi pulgar hacia abajo condena a los que no son de mi estirpe. Abre mi vinil lo frotándolo con el vaquero. Mi cara se asoma en el mundo sonoro de nuevo. Anguardo la esencia del rap en este tarro. Olor concentrado a dolor, a lágrimas y enfado. El mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda. Si canto con gracia a la desgracia, ¿quién es el soso? Si mi estado normal esté tranquilamente nervioso. Terapia de choque para este estrés. Camareros también son psicólogos y encima de beber. Cerrar antes los bares no es la solución y mucha policía es siempre poca diversión más o menos todo sigue igual. Riñones filtran peor y el corazón erosionado como roca de mar. Yo busco confort en un colchón de fakir con púas de metal, pero este ilusionista ya no puede más. Retroceso al mono, yo no innovo, es rap de invierno. Abriga más las plumas o el vuelo cuando aprieta el cierzo. No busquéis tanto oro como decís en mi bolsillo, como mucho plata en mi anillo y algún colgajo. Yo cumplo mi trabajo, yo vivo para contarlo. Yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo. El milagro es que yo siga aquí para narrarlo. El siguiente siguiente paso será morir para el descanso. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Ah, dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Tenemos algo que decir con urgencia. Vivir para contar, loco. Cuando las cosas no son como las pintan, violadores del verso, lo pone ahí. Definitivamente. <laughs> Indiscutiblemente. Universalmente. 2006. raging. The 707. The 41510. You see, the main thing ain't about to get it. It's to be sitting, not tittle. Have a couple babies a little ghetto get up. be praised and respected by big and the little. Riddled by the stock exchange rock game. Get close for a dose at the West Coast chop game. Nicky, but don't cut it. 40 water in the click. On DPT, I had to fuck with it. Follow that jack, got dope in it. My nigga Snoop got some hoes in him. A center centerfolds who's that's all secret and sacred. Can't wait till we get them bolt naked. We act so bad up in this bike. Gravy over rice, full game and Bishop Price. Bitches pay the price. Uh, why in the hell are you so ignorant? why is your slang so illiterate? DK, rock your body. make it happen. More paper to keep it scratching hurricane. Chillin' and relaxin' to the shit. I keep it bumpin' and humpin' just like a drop top. Will it ever quit? Will it ever stop? 40 water, legit shot and sugar dog pound. Connected with my homie bitch, and P from the Old Town. Cause I get sick with it. And they don't know why, cause I get sick with it. Because the say I'm too fly. What? A lot of niggas ain't knowin'. They The niggas got big respect. It ain't just a tape in your deck. It's the nigga that pops till the nigga can't pop no more. Straight pervin' on the endo. From my hood to your hood ain't nothing but the big love. If you need a strap, I'm your plug. They call me D Shot, the shot caller, aka the boss baller. the Bromley trap. Smokes big with Pat. Low and young street got a game in the back. See, I'm in with Ben and Little Joe become. But I'm about to make Nina Ross my one. I hit her five times, made her feel important. Took her to the mall and she brought me joy. One day. I was dipping through the hood. I seen all my homies and it was all too good. I'm corrupt, the half face feeling cold chillin'. Blue from the floor to the ceiling, straight villain. With so much cash, it's in abundance. Been in and done it, everything you've seen and never wanted. I'm corrupt. Piece me up a piece of the pie. Many try problem many god in attempts to rob. Who's the man? With 10,000 plans, got the bands with my squad. We worldwide homicidal plans. Too many stress they on, got to touch my loot. But fuck the dog, beware the owner, cause the owner shoot. And he's a dog in the worst way. And a nigga like me, he's tight on my worst day. I've been rocking the fucking mic since the first day. My eyes open wide, I finally realize there's a way to get paid. He came to rock body. As a master, Slide, baby, won't you slide? boogie with my gangster bitch. Love it when the pussy talk back, thanks to dick on my dog. Playing the wall, get at these broads. You ain't got no ass at all, we ain't fucking with y'all. I'm not your smooth loving. See me at the cash bar thugging, hands where your stove top be stuffing. Never catch a cow handcuffing. I'm in your party puffing, smelling like that Wu Tang production. Cousin tried to tell me pussy come a dime a dozen, and when they come around, I beat the down like percussion. Missy, come and get me. I'm about to call Doc. We can all meet up at Peanuts. I heard it was a spot. Somebody roll the weed up. Push the car lighter, kick your feet up. Saturday night, who got the fever? For the flavor of Indonesia. Pump, pump, give tight procedures. And this joint bumping out your speakers. Boy, when you play this song dead wrong, you know this record be turning me on. You keep me coming like a dog and he hey warning, put it down, make me sleep for weeks. I love when you play this song dead wrong, you know this record be turning me on. You keep me coming like a dog and he hey boy. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, pienso, nena? Me tienes preso. Dices que no me quieres, a otro perro con ese hueso. Codo con codo, pecho con pecho, seso con seso. Mi amor se vende en roca, cualquier otra cosa es yeso. Eres mi diosa, tu oreja es mi cura y por eso confieso. Morena de fuego, sabes lo que deseo. Seguimos en el aire, loco. Ya saben que están sintonizando Radio 3. Esto es el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Hemos tenido una hora de música a todo color y muy pocas palabras, porque sabéis que las palabras hablan por sí solas aquí en Radio 3. A partir de ahora tenemos una sorpresa que más que una sorpresa es una deuda, una hora de los mejores momentos de aquel Hypnotic Festival que nos reunió a todo el mundo en Barcelona hace dos semanas. Hemos cogido lo mejor, así que no pierdan detalle. Sigan subiendo el volumen de la radio y que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando, loco. Estemo, yo solo despego y alto el vuelo en este cielo. Oh, yeah. Manos al aire, colegas. Yeah. Hey. Yo. Mira, es el Exacto. hey, mira, ¡Estemo! es más allá. Mira. En Barna, ¿qué pasa, colegas? Manos al aire todo el puto mundo, Hey si vas a jurar, si quieres jugar no debes dudar, para durar no puedes vagar, tienes que dar, pisar gas, ni un paso atrás, si no llegas a más, jamás has de culpar a los demás. Te puedo doblar, desestabilizar con hablar, no podrás desacreditar este bar, este te puedo tumbar, tirar más de 100, ¿quién es quién? Quienes mis ojos no ven porque perdieron su tren, así que... Prueben y prueben para entrar en el top, será mejor que no se midan a este grupo de dos, estado de shock, busquen a un doctor, letras en stock, pongo dos su sobre el botón de stop, no temo nunca por. Quedarme a medias sin voz, tú solo ven y pruébalo, intenta si no, déjalo. Demuestra lo que quieras y crees ser el mejor. Marchito tu flor porque siempre supe hacerlo por. Estoy en esto por mi vigor. Busco confort como tenor sin temor desde los das con canfor. Avanzo, alcanzo tanto a mi favor. Demuestro mi amor, loco por. Me conformo con poco. De forma que nada hay que hacer. Te veo perecer. Buscamos crecer con el saber de merecer. Ser, sentir, ver y creer. Seguir a merced. Volver a del Ser solo por puro placer, ya que. ¿Por qué retroceder si sé que puedo ¡Oh! crecer? Vencer los miedos del ayer y hacerlo todo por torcer Torcer Tortera quien frena el trayecto de este MC. Desde que empecé, supe mantener los pies en ese filo. Vivo con sigilo, filo el lápiz con el cual escribo. Es el motivo por el cual pulo mi estilo. Y así os dejo en vilo. Hacerlo en vivo no es algo sencillo. Si camino a pasos decisivos hacia todos esos objetivos. Cuanto más. Cuanto más lejos llego, cuanto más oh. quiero, puedo rebasar esos retos. Si vas, aquí te espero. en este juego, solo despego y alto el vuelo en este cielo. Cuanto más me entrego, mucho más me debo. Si llego lejos, me debo a que me supero sin pero si vas, aquí te espero. Si estás en este juego, si das, solo despego y alcohol vuelo en este cielo. Me elevo del suelo, así funciona el modo que se sé hacer y quiero. Deseo reflejos de aquellos que nunca pudieron hacerlo a su modo porque no supieron, invirtieron, vieron que no fueron preparados. A este mero juego, por eso vengo decidido a hacerlo a mi manera. Vengo con la forma y el modo de hacerlo sin es. Tenemos el aviento de sobra esta vela y callos en las manos desde las vueltas hasta esta manivela. Por mera coincidencia, esa conciencia me impera. Tercera fue y me tolera, no hay frontera en tu quimera. Si es tu ser en esta era, muestra tu bandera y de veras, de veras navega. ¿Sabes? Por demás esferas. Sácalo fuera, si es como el resto se entera. Yo lo vivo a mi manera, no, cambio de acera. La primera no nos supera cualquiera que quiera. ni tan siquiera se me altera. Cuanto más lejos llego, cuanto más me supero, cuanto más quiero. No puedo rebasar esos retos. Si vas, si te espero, en este juego, solo despego y alto el vuelo en este cielo. Cuanto más me entrego, mucho más me debo. Si llego lejos, me debo a que me supero sin pero. Si vas, aquí te espero Si estás, en este juego solo despego y alzo el vuelo en este cielo yo mira Ok, colegas, estemos el, santo. santo Ok, colegas Esas manos al aire, Barcelona Siente esta mierda hey, Prueba Siente esta mierda ¿Cómo? ¿Cómo? Yeah Hey Gracias ahí, Peña. Ok, coleguitas, ¿todo bien por ahí? Vamos a ver si soltamos un poquito de RAP. Yo, esta mierda suena así de gordo. Yo, Levántame las manos si sientes este rollo. Ey. Que va, que va, que va, que va, que va, que no me la pegas. Sé que nunca fui a Dani ni Tueva, pese a que tenga el calor que avivará el fuego. No obstante, todo el mundo sabe que Santo rapea, para eso tengo habilidad y pongo de más. Madera que Ikea. Pasen y vean lo que escondo. Respirando hondo levantamos un hip hop. Esta vez sin tongos expongo textos tan longos, Mongo, Solo pongo ditongos sobre estas cajas. Las clavo pavo cuando acabo y siempre suenan vocecillas entre el tumulto gritando. A pesar del daño que causaron en antaño, no es echar la mano un niñato criado en un barrio. Nunca utilicé la labia, momentos en los que mal conmigo se resabia para mostrar mi rabia. Pero hoy quiero esculpir todo ese odio sobre este folio con, tinta. Pero mi boli soltó tanta tinta que ya ni siquiera me pinta. Parto desde cero, sé que puedo, pero yo solo porque por mí nadie mueve ni un dedo. Podéis creerlo, soy sincero, apuesta tu dedo. Seguro que lo pierdes si puedes taponarte el cero. Traigo rap agresivo y provocaré que cagan en trauma Resuelva los problemas a golpe de bomba. Que se escondan, porque la gente no es tonta. La gente Solo utilizo la palabra modo de puntos de sutura para que no les quepan dudas. Por ahí arriba vean que por aquí abajo las heridas nunca se cierran ni se curan. Ya sé que lo dudan, ya, sé que no prestan ayuda. Simplemente de esto suda, actúa sin mesura y van a la suya. Aunque todo se destruya, pero ojalá pensaran ellos y, todos los que, contribuyan. Bush y se reirán de quien pierda que se los trague la tierra si de alguna manera están apoyando esa guerra. Mil veces esto cuestioné. Hay cosas de este mundo que jamás logré entender. ¿Cómo puede ser? Que a pesar de ver, notar y saber lo que pasa, mucha gente sigue votando al PP. HIP, HOP, o deja que cojas el micro en la P que va. siento más duro, más maduro, más seguro, lo seguro h i p h H-O-P, S-A-N-T-O. Deja que cojas mi mi P. Multitud de rectitud mental ineptitud Esas que juventud Mi pueblo siempre ha estado algo acostumbrado a palos Pero claro, a pasar por el aro El Estado no tiene reparo Ellos piensan que no pasa nada, los budos no hablan Pero cada vez somos brazos, budos que recuperan el habla Los ciegos ya Incluso sabemos que queremos y lo hacemos cuando vemos Que, nos toman por memos Y por lo menos Seremos cautos en nuestro terreno ajenos A ese gobierno tan mermo que nos puso tan enfermos Vaya pegote Ver que el chapabote surge a flote Y ver que el monigote del bigote se, esconde en su camarote Así de sutil Cambiaron de Ahí el perfil fue perejil, pues a la nada venga a reconquistar Así de fácil fue esa levantamos España, menuda batalla, el, pueblo se muestra en contra no Porque saben que mentís, incluso cuando decís que bajo el cielo gris en el que vivís brilla un enorme país. Eso es una mierda entera. La única gaviota que se libró del fuel fue la de vuestra. La economía del país va de puta madre. Sigo cobrando una mierda, a las siete suena el despertador. Para cagarse, para quejarse, no estarse callado, parado al ver la mierda que Chevita nos ha dejado. En todo el centro de esta tierra, por relamer un tejano, hermanos, nos ha metido a todos en esa guerra. Déjanos decidir por nuestras propias vidas. No miréis la economía, los vidas. Al pueblo la pidas. Luego no pidas la comprensión. Si con actos de moral fascista siempre. Y ya nadie se fía, desconfía de esas arpías. Prueban puntería y desafían y, pillan los cercanías. Tanta varonía, bravía, antipocresía. Si la tiranía está orden del día pide que sonría. La economía subía, rebeldía es la mía en su filosofía de vida. Nadie confía. La ciudadanía. Ya saben bien quién desvaría Bebé son playas petroleadas, la mayor piratería. a n SA, o deja que cojas el micro en la P. ¿Qué pasa? Me siento más duro, más maduro, más seguro, p seguro a HOP, SA, o deja que cojas el micro en la P multitud de rectitud frente a la es mi esa eterna juventud H-I-P-H-O-P S-A-N-T-O deja que coja en la fe ¿Qué pasa, colegas? Me siento más duro, más duro, más seguro, lo aseguro o p S-A-N-T-O deja que coja en mi la fe Multitud de rectitud frente a la es esa eterna juventud Aquí estamos. Alcorcón, Torrejón. Nos gusta la verdad. Nos gusta la verdad de las cosas. Bien. Venimos a contar verdades. Y la verdad es que este hoy. Sí. Esto está. Esto está de puta madre Barcelona. Mira, esas manos. No es un quiero y no puedo, es un puedo y lo eso. Lo presento, represento, lo cuento con encanto. En el rap se canto, es cierto para tanto. Como un ángel, un santo, iluminándolo en lo alto. Uno pisa el asfalto, estando húmedo, seco. Y allí donde no hay hueco no se escuchan los ecos Ni historias, ni fábulas, son chismes de brujas. Mírate en el espejo y solo busca la verdad. La verdad es que no sé cómo empezar esta canción. La verdad, Zenith, saca tu propia conclusión. La verdad no es absoluta, es conjunción de experiencias, pensamientos, esto es solo mi opinión. La verdad no es tener siempre la razón. La verdad no es llegar a las manos en cada discusión. La verdad es conseguir una reacción con una acción. La verdad es tener en la vida una misión. La verdad es tener claras las ideas frente a tanta confusión. La verdad es subir escalón tras escalón. La verdad es corazón. La verdad es distinguir el bien y el mal en cada, decisión. La verdad la sabe solo el que sabe pedir perdón. La verdad la sabe solo el que la sabe separar de la ficción. La verdad existe, es una invención, verdad o no verdad. Esa, es la cuestión. La verdad la sabe Skynet o, o Está en tu PlayStation o en televisión. La verdad está en Euskadi, en Palestina, en los Balcanes, en en Afganistán y en el hipnotic Somelón No las escondiste en el armario, buscaste en el diccionario. Quién sabe, la tendrán tal vez los peces de, tu acuario. En los barrios, cuidado que ya te enseñan los, dientes. En el subsuelo ya lo saben, solo hace falta que les muestres una opción, una salida, una de estas que se digna. Ser hoy buenos escuderos, mañana grandes, caballeros. Lucha si estás oprimido para encontrar la libertad. Lucha si estás engañado para encontrar la verdad. Lucha por tus ideales, insiste, sé tenaz, sobre tu presa como, una, vez Vamos. Huye siempre del que te demuestre falsedad. Combina en tu escalada sangre fría y terquedad. Ilumina todo el mundo con de luz un haz. Elimina hipócritas sobre de la tierra al azar. Consigue que se imponga sobre la guerra al la paz. Actúa como quieras, pero busca la verdad. La verdad es que el nombre era muy propio de ese engaño. Un buen baño de acción desenfrenada y sin, límites. Verdad son escondites para zombies en, pecado. Forman parte de una estructura irracional en mal estado. La verdad a izquierda o derecha en tensión. Buscando el chino la eyección, ponerse estar en, en evasión. La verdad es que al lado está debajo de esos charcos de orina que desprenden ya se familiar La verdad en discusión por la parcela, aquella esquina mejor opuesta para hacer discusión es, otra, muestra. A cuchillos dos mujeres de la vida en pleno duelo. Antes de que vengan polinas estará en el suelo. Verdad el chulo putas cuando da su protección así pegándose el pío. No me importa nadie estilo. Verdad yo me lo curro para poder seguir vivo así afirman interviews así de triste como un blues. La verdad es que es triste pero aún sigue habiendo espacio. La verdad sería mejor si lo hiciéramos despacio. Tan solo es una forma de lo que puede ser verdad. No todo es negatividad. No pierdas la esperanza. Es tu única esperanza, es tu única oportunidad. Vamos. a separar los sueños de la realidad. Sé capaz de hacer algo bueno por la sociedad. Dime. Combina tu escalada cantidad y calidad quítale el disfraz al que sufre enfermedad de creerse majestad sin ser nadie en tu ciudad de ese máscara que esconde su cara tras un antifaz. Actúa, como, quieras, pero, busca la verdad. Esos b-boys que buscan la verdad, que levanten las manos. Todos conmigo, vamos. Como, ¿Cómo? ¿Cómo? está ¿Cómo es? claro que sí. ruido a la de tres. Eh, uno, dos, tres. Gracias. Bueno, simplemente deciros que estáis bienvenidos a la ciudad del rap. Bien, hoy Barcelona es Town. Toda la peña con las putas manos en el puto cielo. Ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas, en la que siempre quisiste vivir. Ven, ven a Cenitown. ven a la ciudad que tanto anhelabas, esa que tanto extrañabas, a la que siempre soñaste con ir. Ven, ven, ven a Cenitown. Hemos ideado una ciudad expresamente para ti, un paraíso calculado para darle sentido a tu existir un lugar en el que cada detalle ha sido cuidado, un Olimpo en el que te ha sido guardado, el sitio adecuado para hacer que por fin llegues a ser completamente feliz. Desde por la mañana, pones la radio, subes la persiana, ves que desde abajo te piden que abras la ventana, pasas porque ves que llueve, pero directamente bajas El de abajo es artes 1.29, sales a la calle y al mismo tiempo sale el sol. Empieza a sonar en toda la ciudad un traje te hace despegar del suelo y alcanzar el cielo con el dedo hasta tocar las nubes. Es estilo 9 en ceniza. Yo ya el primer día que ponen de cacería como sintonías en la emisora local. Suenan juntos todavía y en directo CPV. Sigues caminando, tras por la calle escuchando. En cada parque y cada cancha hay un grupo rimando. La peña no va a trabajar prefieren quedarse a escuchar la música sentados en un banco de vez en cuando, levantarse para pasear, animarse acercarse para rapear en un micro abierto junto a los mejores. Desde la ciudad del viento a nuestro universo vienen del verso violadores Son cosas que pasan en nuestra ciudad, paz y tranquilidad 100%. ¿Quieres conocerla y ser la primera persona en ver la verdad? Pues ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas, en la que siempre quisiste vivir. Ven, ven a Cenitown, ven a la ciudad que tanto anhelabas esa que tanto extrañabas, a la que siempre soñaste con ir, ven, ven, ven a Zenitown ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas, en la que siempre quisiste vivir, ven, ven a Zenitown ven a la ciudad que tanto anhelabas, esa que tanto extrañabas, a la que siempre soñaste con ir, ven, ven, ven a Zenitown en nuestra ciudad no habrá delincuencia, no habrá policía, nadie necesitará que le defienda a alguien que pueda abusar de la violencia, solo competencia sana para breakers, escritores, DJs y MCs. Uh es ese son de Ramis. Simplemente déjate llevar por el ritmo que marca el scratch y disfruta con cada mirada como con cada magna de Nats. Siéntete ganador de este match y olvídate ya de las pelas. Sistema RAC, chaval, aprende un poquito de chelas. Aunque te sientas bajo mínimos, harás un 10 en cada bolo. Aprenderás lo que es el flow, viendo en directo a solo lo solo. Sabrás lo que es puesta en escena y alcanzarás por fin el karma. Si ves por primera vez en un escenario a hombres de falsa alarma, pasarás un día en Cenitown y su ritmo te enganchará como el jaco. Sé humilde y haz camino al andar, gasta suela como bajo. Trabaja duramente, disfruta con la gente aumentando tu estatus. Ejercita la mente con poesía sorprendente como la de Rapsus. Relájate antes de acostar en ese elegante club que estás viendo. Para alguien elegante, algo elegante, una plaga de tremendo. Y márchate si estás cansado, mañana no puedes fallar. Si estás en azul atrapado, como dice mi hombre de Molucha, por venir al más allá. Ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas que siempre quisiste vivir. Ven, ven a Cenitown, ven a la ciudad que tanto anhelabas, esa que tanto extrañabas, a la que siempre soñaste con ir. Ven, ven, ven a Cenitown, ven la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas, en la que siempre quisiste vivir. Ven, ven a Cenitown, ven a la ciudad que tanto anhelabas, esa que tanto extrañabas, a la que siempre soñaste con ir. Ven, ven, ven a Cenitown, esta puede ser la ciudad que tú quieras que sea Incluso esa en la que vives si ves que todavía puedes cambiarla. Gracias a sus 33 acabará el estrés ese que te bloquea y un mundo lleno de color se abrirá tus ojos para disfrutarla. Serás alguien importante delante de unos platos y una mesa. Con un spray o con un micrófono en la mano sentirás la paz. te solo en vez de asfalto por si dar el salto al que es lo que te interesa. Bienvenido al rap, bienvenido a Cenita, Barna es tu ciudad. Para acabar, para acabar, quiero aclarar porque este particular modo de hablar puede causar dinamitar al titular. Se llama partir, el alma de este mártir, luchar contra tsunamis y lograr secar tu mar. Tú márchate al cuarto de estar y deja ya de marear ese cuaderno. Mi arte va a congelarte aunque esto parezca un infierno. Si notas un fuego interno que ayer no es que eres mi yerno, con el rap un matrimonio y un demonio al rapear, patear sin respeto en Zenitown, ganar al underground con ese sound, Querer correr es tonto si no sabes gatear. Mi no para niños en edad de garabatear que quieran jarear las payasadas de un majara con cara de clown. Ni es para tías contar a que quieran tararear las melodías de baladas hechas para enamorar. Es para contar que si tenéis huevos es porque sabéis cacarear. Patalear, cómo no, montar un pollo, pillar un berrinche, dile a tu DJ que te pinche una base en la que te puedas acoplar o si no yo al micrófono, a tu tono, monotono, me lo voy a papear. Hoy hay MC para merendar. Para la merienda de mañana, ¿quién se quiere presentar? ¿Ninguno? Yo rapeo hasta en el desayuno, subo al uno y si tú no, yo te acuno, deja de lloriquear. Yo viquear, ticular esta estructura es la locura que perfora y satura tu auricular. Esta locomotora se apresura y no aminora para sonar en emisoras y cobrar. Todo por la fama, vacilón, todo por la pasta en busca del primer millón, eso le pasa al que se ofusca en no pisar cada escalón hasta que llega un campeón con este don de competición que te va a reventar. Hey yo, Hey yo. Ah. No. yo. Ah. ¿Qué pasa Barcelona? Buenas noches, buenas tardes. Pasa Barcelona. Hey yo. quiero mandarle ah. un show a mi hermano Meco Yo, un saludo a mi hombre Buenas noches, ¿hay ruido no? Es la B, la A, la R, la C. Es Barcelona o no. La B, la A, la R, la C. Dale. Mi hermano Meco siempre dice, vida solo tienes una y es verdad. Así que acúa rápidamente, agárrate y no la dejes escapar. Esto que estoy cantando, lo estás pasando, lo estás ignorando. Mi hermano Meco siempre dice vida solamente tienes una y eso es verdad. Por eso brincate, tal, solo de ti depende. El querrá tumbarte, pero tú nunca debes de caer. Guatate, cuáles quiero ser muy bien. Es que la que expulsaron, su nombre es Lucy. Quiere llevarte con él para poner a Devorar tu alma para manipularte. Devorar tu ser para volver a nacer. Pero eso nunca debe suceder. Mi hermano Beco siempre dice, vida solo tienes una y es verdad. así que actúa rápidamente, agarra ella y no lo dejes escapar. Y esto que estoy cantando, está pasando y lo están ignorando en tiempo real. Mi hermano Beco siempre dice, vida solamente tienes una y sabes es verdad. Necesito una cura sexual como Marvin, derecha con calma, sin correr como Minardi. Star all the night fucking. Algunas chatis me tienen en el top de su ranking. Rapo funky, lo hago fácil como en el drama drama casi. Rap a Luca Brasi, Flow Pasi, Paris Bercy, técnicas de Bruce Casi. Golpeo ultrasur como espacio. Nafi, protect tu chasis, listo flashy. Mis hombres contra los tuyos, Pitbull versus Lassie. Relasco Mau Classic, bajando panties o echándome hamburguesas maxis. Y es que haciendo rap me siento chachi. Pudiendo al MC frágil. En freestyle con Dani y me muevo ágil. y ya hasta aquí, con técnicas de Rigosaki. Exploto, cuando MCs comen mi escroto como Hiroshima y Nagasaki. Rap, Luca Brasi, flow pasi, ajá, Y su hombre vida solo y, es verdad. Y es verdad. Así que actúa rápidamente, no la dejes ah está pasando, lo estás ignorando en tiempo real. Mi hermano Meco siempre dice vida, solamente tienes una y eso es verdad. Por eso aplícate, céntrate, solo de ti depende. rato un parte pero tú nunca debes de caer. Guárdate, yo lo sé, tienes el muy bien, yo lo sé. ¡Huela! <laughs> Barcelona, ¿qué pasa, gente? ¿Esta es una fiesta o no? Esta es una fiesta, ¿no? Yo quiero verme echados en el aire para mi hombre meco. ¡Ey, yo! ¡Ruido ahí! Ajá yo, pull Ese ruido ahí. Ese ruido ahí, señores. ¡Vamos! Laita. Hey, yo, hey, Oh. oh. <laughs> Señores, esto es la historia de un chaval que vive allá en Oriente Próximo. Señores, soy rap del corazón, lo que me mola a mí. Oye, su nombre es Yasid. y dice así, ¿sabes? Quiero ver las manos en el aire todo el mundo. Y los oídos bien abiertos, por favor, bien atentos, ¿ok? Dice así. Hola señoras y señores, mi nombre es Yasid. Nací en Palestina, un 25 de abril. Tengo 16 y hace 6 que vi a mis padres morir. Aquella noche en que impactó contra mi techo un visil. Desde entonces vivo con mi tío Rashid, que va en silla de ruedas por una bala israelí. La vida en el barrio es chunga, aunque no hay bloods ni crips. Mi tío dice Esperanza murió el mismo día que Rabin. vivo con el dolor, como lo haría un fakir. Me sé el Corán mejor que ningún chico de aquí. Sé que nací para martir, no tengo miedo a partir. Los mártires del más allá están pendientes de mí. Morir me asusta menos que la pena de Relic. Hoy es el día de, el cielo amaneció gris. Los mártires del más allá están pendientes de mí. Morir me asusta menos que la película de Relic. la vida es así, vive y muere fácil. Rap con flow de Brasil, técnicas de Gracie. El terrorista Seki, chicos, y Yasir. El terrorista, ¿quién es? Usa yo Samabim. Voy sentado en el bus escuchando a Mafia Free. Lo que digan las teles me lo paso por aquí. Yo traigo fuego en mis raps, suenan la clic, clic, clac. Tus argumentos me los zampo todos en un plis, plas clac. Pavos hablan blip, blip, blap. Muchos hablan sin saber, no tienen ni puta. Y así no nació terrorista, fue una víctima. Cuando estudió en el autobús creó más víctimas, ni menos ni más. Ya no la ríen la broma, toca falla bomba, Sodoma. Ah. ¿Dónde está Saddam? ¿Dónde la bomba? ¿Cómo va a arrestar una Saddam de su escolta? Ah. Dime qué ha pasado con el uranio, compa. hecho una pregunta que alguien responda, ¿sí? Para ellas las forman de sol su bandera Invadiendo el área, petróleo es la meta Operación tormenta, da igual quien se meta Al pobre campesino se lamenta Hoy se fomenta contienda Un nuevo conducto se acerca Es la estrategia perfecta Son menos mal que el en la huerta Ahí despierta hay y grita, pero no hay respuesta Escuchen líderes del mundo, cómo no permiten lo que está pasando por hacerse con el control del crudo. un pueblo entero están matando por eso, boy. Pues. Escuchen líderes del mundo, no permiten lo que está pasando por hacerse con el control del crudo. Eh, ¿Qué pasa, Barcelona? ¿Sí? ¿Qué pasa, Barcelona? So boom, Dice así no me sobran, pero si hace falta el hecho. De hecho, es por honor por lo que lo hago, no por ego. Pies en el suelo, a izquierda y derecha fuego. Hoy solo por los míos velo. Nuevo día, mismo juego, hacer dinero. No es lo primero, pero es primordial para llegar a viejo. Cada día escribo más suelto. Sacaré a mi hijo adelante, pase lo que pase. Negra, estoy resuelto. Niña, hagámoslo de nuevo por si hoy me muero. La vida es filosofía y no sé a qué número juego. Cada vez que salgo a la calle, mi Dios le ruego que me permita volver sano para besarte de nuevo. Niña, si la palmo esta noche, niña, iré tranquilo porque sé que llevarás a mi hijo al mejor puerto. Si la palmo esta noche, Cris, iré tranquilo porque sé que no hay mejores manos para Oma bajo este cielo. Vindambua. Chao. Yeah! Ah, yeah, mira. se, a ver si nos echáis un cable, ¿vale? Mira. Así deshago tus nudos, derrumbo tus muros, no más bulos, oscuro es tu futuro. En cierto modo sudo porque tengo un escudo, vivo y manténlo puro, nulos MCs mudos todo rayado. Nos encontramos en un punto en el que todo está programado. Perdemos el rumbo, me derrumbo, me hundo a cada segundo. No importa lo que hagan los demás, en esta competición les fundo. Aún así no formamos parte del mismo mundo. Me aparto, me reparto y aún así siempre les fundo. Dentro de mi cuerpo me retuerzo, demo. ¿No crees que ni siquiera el público merece nuestro esfuerzo? Eso me temo. Si me fusco, busco refuerzo en recuerdos, pero no me pierdo, es cierto, ya se acierto en conciertos entre cientos. Sopla nuevos vientos, cambian los tiempos, veo el talento en aumento, pero hay mucho cuento y falta, argumento. Siento que hubo mejores momentos, sí. sé que sea de estar atento en contratiempos, ya sabes marcar acento. Sigo siendo sediento, así que me extiendo venciendo, así sabes, acabo con tu fuego extinto. Seguimos siendo los mismos, pero nuestro entorno es distinto. Ahora son los números los que torturan al instinto. Soy un MC invicto que se pasea triste entre los cuerpos y hace de una batalla, insisto, es un desastre. Saca paseo mis frases en cada una de mis citas, pero ya no me creo tus peliculitas. Ponte enfrente con ese rap de adolescente, verás que pronto apago tu chispita incandescente. Ya, te, he dicho que estoy cansado de que mi enorme barco no llegue nunca a ningún puerto. Quizá nunca haya estado en lo cierto, no sé. ya Ves? Ya ves, nadie me tose porque estáis todos muertos. Paso de su pose si no hay peso en sus voces y como con coces hacen con sus heces que estos en voce. No sé si es poco roce o que entonces no conoce que se cuecen, no agradecen el don con el que han de crecer. Y parece ser que el ayer se repita con una táctica escrita. Y en la práctica la guita solo los incita, me, da lástima. Y más tan solo por ser como son, por ser b-boys de quita y pop, por condiciones competición. Así deshago tus nudos, derrumbo tus muros. No más bulos, oscuro es tu futuro. En cierto modo sudo porque tengo un escudo. Vivo y manténlo puro, nulo sensis. Así deshago tus nudos, derrumbo tus muros no más bulos, oscuro es tu futuro, en cierto modo sudo porque tengo un escudo, vivo y manténlo puro. Pero ¿qué me están contando? Si de tanto cuanto miente no me tengo en pie por espanto. Ese es su santo y seña. Repartir leña entre la peña, así su alma empeña, nada enseñan. Año a año me daño, el mismo gaño rebaño y como estaño se funden se confunden y se hunden porque su rap ya no cunde y luego así se esconden. No responden ante sus actos y si mi artefacto causa impacto, no me retracto, exacto, redacto, contacto. Son como placto, ya que nada asumen. Este resumen se resume que en que no sube se esfume, sube el volumen, reúne el suficiente valor de defender con honor cada sin sabor sigue tu rol. Cumplan su misión sin sumisión, porque, porque este micrófono en on puede enterrar a cualquier vacilón. Dejen que la pasión refuerce mi corazón. Sé consecuente siempre con lo que dijiste en aquella ocasión. Si perdés perdemos el rumbo. Prestad atención. Puede ser que logremos nuestra propia autodestrucción. No creo en lo que me cuentan, mienten. Comenta que en la simiente, pero no se enfrentan inteligentemente de frente ante la gente. Luego se escapan como una puta coja. Ah. Depende de usted la ruta que escoja yo. Yo creo que vengo de vuelta porque ya no me llena su oferta. Mantengo la mente despierta para elegir la carretera correcta. Espero equivocarme, pero a lo mejor es que mi rap ya no conecta. No creo, eh. No creo. No, sé si es que mi rabia no conecta. Así deshago tus nudos, derrumbo tus muros. No más bulos, oscuro es tu futuro. En cierto modo sudo porque tengo un escudo. Vivo y manténlo puro, nulos MCs. Deshago tus nudos, derrumbo tus muros, no más bulos, oscuro es tu futuro. En cierto modo sudo porque tengo un escudo, vivo y manténlo puro, nulos MCs. Vivo y manténlo puro, nulos MCs. Vivo y mantelo puro, nulos MCs. Vivo y mantelo puro, nulos, sensis, mudos. Yeah. Es Demo. DJ Yardos. DJ Yardos. El público de Barcelona. Mi peña de Badía y de por ahí. Yeah. Mira. Yo, si queréis, podéis chupar mi sobaco, pero antes deberíais dejar por fin el tabaco. Escucha bien cada tema, solo muestro un esquema y una posible solución a cualquier tipo de problema. Doy vida a mis garabatos. Si he de morir bajo una bandera lo haré, bajo la del tanque con el brazo y la aguja de los platos. Pues que no te enteras que aquí no se viene a pasar el rato. Te perdono por novato, pero me cago en tu contrato. A estas alturas mi deuda está saldada. Si algún día la hubo, el que tuvo retuvo, nunca pasó por el aro, este constructor de tubos, este instructor, destructor de muros, no tengas ninguna duda, cualquier esencia es pura. Si tus viejos te obligan a bajar la música, es porque el rap que escuchas es una maldita basura y tu cerebro es una o la de increíble y verás cómo hasta tu madre disfruta. Es evidente mi talento. Estás al mismo tiempo frente a un hombre lento y a un MC voraz con una filosofía veloz que te devora por dentro. Dicen que estamos perdiendo el tiempo. Yo digo que solo somos gente con conocimiento, que estamos así día tras día por amor a un movimiento. Encadeno melodías, rapeando ahora sobre el bajo. Con toda la peña que está aquí esta noche, rapeando desde Barcelona, controlando todas las zonas. Me manejo a diario, como cualquier ciudadano del extrarradio improvisando en cualquier parte, a cualquier horario. Es así como funciona. Dicen que el trabajo te dignifica, aunque yo creo que lo que te dignifica del trabajo es trabajar en aquello que te identifica. ¿Sabes tú lo que esto significa? Anda, corre y díselo a tu pandi. Que las victorias de la verdad jamás se han ganado sin riesgos. Ley de Gandhi, la ley de un dandy. Disfruto de este brandy, visualizando trenes allí de donde y aquí de los bandits. Tú no eres de mi generación si no viste Candy Candy. Tranqui, tranqui, me gusta Tarantino más que Kubrick y el ajedrez mucho más que el cubo de Rubrik. Tú te quedas atónito después de escuchar este tónico echar. Soy como Bukowski, Chas de bucólico. Estás escuchando un clásico. panzers, brutalidad, yo. Soy un monstruo con una característica especial. Hacer de tus páginas y páginas material, paginar con agilidad, con rone y punto. Te lo presento en directo, soy tu predilecto elemento. Mi tanto por ciento es 0,0%, por tanto, no insinúo, te advierto, estate atento, porque el micro estará siempre cargado para este portento. Por tanto, parto tu cara de tonto si no estás al tanto cuando yo canto. El canto. Oh, oh, Abre y Manuseo con dedos los cuerpos se entierran. Si es necesario, defenderemos el hip hop con piedras. Lo que está claro es que no volveré a grabar un disco en la sierra. Antes me encierro, me revuelco en el barro y te hago mía. En la primera portería follamos a los guarros, a los cerdos. No existen más poses, pasemos a los roces. Si todavía no me conoces, pregunta por ahí quién es el OSE. Muchísimas gracias, Barcelona. Rimando con el corazón. Sabéis que siempre soy sincero. Y esta movida está siendo algo realmente guapo, ¿no? ¿Está guapa esta movida o no? Que si está realmente guapa esta movida o no. ¡Ay, es verdad, Otra vez yo. ¿Qué pasa con la peña? ¿Dónde están esos original B-Boys de aquí? Original Beakers. Y toda la gente que ama la música, que ama el buen hip hop, toda la gente que ha estado en el movimiento en el año 84, en el año 86, en el año 87, en el 88, 89, 90, 94. Para todos ellos va, los que estuvieron en el 96, en el 98, en el 2000, ahora en el 2006. Tengo un nuevo disco, se llama Sonrían, por favor. Creo que conocéis esto. Esto es hardcore puro, que, lo, que todos levanten las manos. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Sí, así suena. Me gusta así, suena bien. Oye, esto es puro hardcore desde el 28850. Lo llevamos haciendo siempre y siempre lo seguiremos haciendo esa gente. Oye, mira, tiene problemas de autoestima, coja un micro y agarra, podrá decir allá de power sin complejos como Snap. Fíjese en mí, un super MC, también psicólogo y cronista, haciendo rap con 33 más que un simple buen letrista. Y eso es mucho, pero solo para un tipo normal. Con el micrófono eres más fuerte que el más fuerte animal. Descomunal, superdotado en cualquier manera verbal, a veces algo teatral y con mucha arrogancia textual. Pero usted no mienta, así que a veces la emoción se le inventa. Y por ser hábil dice una cosa sin saber lo que cuenta. Suelte su ira, su tristeza, su dolor y su pena. Todo eso tan malo que su mente y su corazón zona almacena. Sé que le suena, pero escuche mi intención, solo es buena. Sé que el azúcar de su vida se ha convertido en arena. Que su marido, su mujer, o que sus juegos o cuñados, o que sus jefes o empleados le montan la marín morena. es que el rap, qué pesadez, otra vez está de moda. En los anuncios de soda están salones de boda. Así que aprovecha y que se sentirá como un dios. Es la propuesta del momento, se la ofrezco a vos. Esos hermanos, coja usted mismo la porción que más le guste. El rap es ya como un proclamelón que se embuste. Da igual si lo hace bien o lo hace mal. Si fulano puede hacer lo así de feo, usted lo puede hacer igual. Es más, si le respaldan billeteras de una multinacional, asegurado que así seguro tendrá público normal. Y aunque no parezca ni esto y esto no parezca tal, no se preocupe, cualquier cosa va con rap podrá elegir en mil bandos. Los que dicen tener down, los normales, raritos, underground, los que gustan a la gente hasta sin promo sienten mucho. Si eres bueno y no gustas, normalmente no. En cualquier caso, le aseguro que usted podrá completarse en cuanto usted termine el disco y este vaya a lanzarse, sé que va a chulearse de las personas que por ser un poco tímido pegaron le usa el rap para vengarse. Lo que tiene esto del verso, Muy inocente cara, pero coges el micrófono y eres alguien perverso. Por lo tanto, mide bien a quien insulta. Hay peña peligrosa por ahí suelta y eso sí que te pone en multa. Resulta que esta es la parte en la que se dificulta, la que oculta la cuestión que más abulta en mi consulta. Usted tiene talento para hacer rap, parece creer que sí, porque dice que ahora viste blin blin. En fin, no se preocupe, Dios mediante, aquí estaré. Aunque ese reo se pasa de moda, no sé qué usted yo le diré. Porque este boom se acabará, aunque otro boom comenzará y habrá otro soso como usted que a mi consulta llamará. Esas manos, coja usted mismo la porción que más le guste. El rap es ya común, proclámelo aunque un embuste. Da igual si lo hace bien o lo hace mal. Si fulano puede hacerlo así de feo, usted lo puede hacer igual. Es más, si le respaldan billeteras de una multinacional, asegurado casi seguro tendrá el público normal. Y aunque no parezca ni eso y eso no parezca tan no se preocupe, cualquier cosa va con rap. Barcelona en el hipnótico, esas manos arriba. ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Dónde están mis chicos? Así va, así suena. ¿Dónde están mis chicas? ¿Cómo suena? Sí. ¿Dónde está todo el mundo que representa aquí? Oye. Así es como sonaba. dice. ¡Ey! Ah, ¡Barcelona! Ah, ah, ¡Ya están acabados! Que aquí que todavía hay ponchera, aquí todavía hay un poquito más todavía. This is Morada hey. Style alongside Meco Chollinos en Black Señoras y señores, por favor, sonrían. Enséñame sus dientes. Ajá, ajá, ajá. Estoy cansada de tanto oír hablar de guerra. Mm. Ah. Si vamos para la batalla, quiero que Así que será mejor que yeah. vayas a su vieja y no yeah. más de la cuenta de voy. Ya así va en realidad así y son puro pussy Hablan de que matan con usi Que en su mente ya están confused Les traigo music Porque pida están cargando luces Lo que digo no es que me abusen Solamente me las cosas Déjense de guerra y eduquen Para que los buenos se maten Todo lo que digan, hablen, canten, te no graben Te oh. recoge la gente en la calle Más sonido para el Choyin Más sonido para el Choyin Yo quiero aquí Es el ah. crew please, please, yeah, yeah. Vuelvo a hacerlo, rap serio en Es el chollín, es música con criterio. Ahora me toca a mí, espero que estéis preparados. Llevo afilando al boli dos años. Goles, instis, unis, plazas. Teatros, cines, cafés, playas, en cualquier superficie. A los que criticaban el hip hop se lo puse difícil. Se la puerta propuesta en una mesa me hace las veces de orquesta No sé cómo con un disco hacerme de oro Pero de satisfacción como artista lo sé todo Hemos vencido a la industria Dijimos verdades y mira Parece oh. que las verdades gustan oh. Es hacer las cosas de otra forma Ser hip hop y trabajar en tu hobby Adicto al boli en vez de al móvil Mi rap se eleva y crea tanta controversia como un ovni ¿Quieren guerra? Vengan por ella Pero advierto mía será la victoria Como Beckham D-H-O-J-I-N e. para hablar mierda, discútalo con su pene. Que solo vine a darles más del chollín. Traje paz, amor y rap para mis 5000. ¿Cuánta razón tienes? Estoy cansado de que la gente se despelleje por bienes. Dime quiénes apuntan a mis sienes. Cansado de oír hablar de guerras y bombas y muertos. ¡Oh! Cansado de recomponer siempre los mismos cimientos. De que no se valoren los sentimientos. Cansado de que al dulce peso del paso de una cría reviente el pavimento de en directo de la caída de monumentos. Oh cansado de aspirar al podio, de malgastar sodio, oh. sodio, odios, oh adiós. Que ya estoy cansado de oír hablar, ya estoy cansado del rap y sobre todo, ya estoy cansado de hablar. Barcelona. el número uno como Puffy o Public Enemy. Da igual cuánto vendas en esta peli, eres Kennedy. Si Tienes estilo, coge el mío y calca. Yo hago pim pam suave, como en el Milán Kaká. Foco chaitas, vivo en con mis paisas, sin pasta, pensando en atracar un paisa. Osiris Hasla, me gusta el colorado como a los moros, llevar muelles en la tapa. Yeah. con Ron Habana, hacerlo duro con pelis, porno en kini plasma de 42 pulgadas. Flow Mujama. rap con pegada como Sama, 24-7 pendientes de la forma. Con un primo sin papeles en uno pelastra, viendo al margen en lagos con Prim, fumando pelastra ahorro, pillar y gastar, sin estrés porque cansa y castra. Ajá, estoy cansado. Estoy Yo estoy cansado. yo Sigo en mi sitio, competir ah. contra vosotros tiene mérito. Insisto, pianos locos, sueños rotos entre capas de acero, pero aún puedo levantarme y demostrar que puedo. puedo. que traen mis nuevos tempos, cambio nuevos tiempos, sueños en el barrio por intento. Hoy que es lo que intento, hoy que es lo que invento, sí, con este evento y bro, quieres competir, soñáis con nuestro pase porque somos MCs. Sé que tus grupos y tus roomies no confían en mí. Sé que tu rap ya no es rap amigo Nelly. Superventas en las listas del top Manta. Ah, ah. Ayer fue Junior, hoy se llama Santa. Las multis buscan rap pero renta. Buscan hip hoperos y un cartel que diga venta. Vuelve el hip hopero, temas ah, pegadizos y unas tetas petas nuestra industria. Quiero decir que petará en nuestra industria. No que petará en nuestra industria. ¿Lo pillas? Junior, Dicen que hace rap, pero no sé, no me lo creo. A veces pienso pero eso, a veces pienso. Yeah. A veces pienso. Oh, estoy cansado de tanto ir a hablar de guerra. Estoy cansado ya. Si vamos para la batalla, wow. quiero que entiendan. ¡Y que será mejor. Que le hagan caso a su vieja y no, no. hablen más de la cuenta. boy! Barcelona, yo quiero ver mecheros en el aire. ¡Vamos, ¿Esto es una fiesta o qué? ¿Esto es una fiesta o qué? Oh. ¡Quiero oír algo ah, ahí! Ah, ah, ruido para la cruz. Ay, yo, Hay que ruido aquí ahora mismo en el aire. Yeah. ¿Qué es lo que fue? Podéis hacer más ruido. Podéis hacer más, ruido. Un poquito más ruido. más. ¡Mapas ¡Esto es una fiesta, señoras y señores! ¡Ayo! ¡Me vaya a llegar Biggie Man! ¡Oye! ¡Pues díganme! ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley Y el rasta y solo quiere fumarse un mal a su rey ¡Castíguenme! ¡Se hago daño a alguien y si no te crees! claro y no lo repetiré. Hay esta bendita para el dios del boy. Persigan a Blue Blue. Si fumo qué? un canto presidente. Mandan bolizantes porque no conviene que aquí en Barcelona abres la mente con el kenke boy. Tengo cosas que decirte a ya. ¡Barcelona, más fuego! Ajá, ah, check, check, check, check. Ese ruido aquí en Barcelona que pasa. Este es mi hombre Ceni. Mi chica Diana Puello. Fran, ti está en la casa. Se te oye tú. Esa peña de Barcelona está en la casa, ¿sí o no? Ah. Esa peña que levante las manos, vamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Ese es mi DJ. ¡Ese ruido! ruido! Yo no oigo una puta mierda en Barcelona. Barcelona, ¿estáis preparados? Yeah. ¿Vosotros soñáis? Nosotros a veces también solemos soñar. Esas manos arriba. Esas manos arriba. ¿Cómo va? Solo soñar y no me gusta, y estrés. Cuando despierto me doy cuenta, me gusta más mi vida. Solo soñar con que soy niño y que siendo más mayor aquella meta nunca será conseguida. Solo soñar que no manejo bien el micro y cada frase queda muda ante la ira del que mira. Solo soñar con que mi villa ya no pincha, no, el mundo se detiene y a soplado ya no gira. Solo soñar que pido pasta por la calle y pa' comer he de ponerme en una interminable fila. Solo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciono si me ponen una fila. Solo soñar que hago el payaso como un mono cuando tengo que luchar y convertirme en un gorila. Solo soñar con que mi DJ ya no pincha, no, el mundo se detiene y ese plato ya no gira. Solo soñar que pido pasta por la calle para comer y de ponerme en una interminable fila. Solo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciono si me ponen una pila. Solo soñar que mi actitud está torcida, que ahora soy un homicida esclavizado por la bebida, pero despierto. Mi mente raya espira, yo soy fuerte en realidad. Solo soñar y solo soñar con mentiras. ¿Cómo? Solo soñar a veces bueno. Solo soñar a veces malo. Solo soñar que me guste o no me gusta. Solo sueños son mentiras, en la noche son hermano. Suelo ah, soñar. Solo soñar a veces bueno. Suelo soñar. Solo soñar a veces malo. Solo soñar que me guste o no me gusta. Solo sueños son mentiras, en la noche son hermano. ¿Cómo? Me encanta dormir. es como un lidón. No suele ser en la cama de, mi habitación. ¿Cómo? sueño despierta. Ando por la calle. Voy como un zombie soñando conseguir mis metas. Y no son esas metas como podía ser la no, yo no soy de esa. ¿Qué va, qué va? Yo no soy de esa. Es gratis soñar y que es que el dinero y la sociedad nunca me podrán quitar. Ayer soñaba la de las nubes. Una tenía forma de micrófono. Así que me detuve, intenté cogerlo. Pero cuál fue mi decepción. Aquella nube se fumó entre mis manos. Hermanos, entonces me di cuenta. No distinguía lo real de lo que no. Mi mente de repente en picado cayó y créanme. Solo me un segundo. Acordarme desde el día que vine a este mundo hasta, hoy, De todo lo que fui, de lo que soy. La clava más de todo esto que no sé cómo llamar. Vida. Mejor me olvido y me concentro en la, caída. Sorpresa. El sueño incluye para Ojalá Barcelona se pudieran resolver todos este esos es el sueño de Ari. Del mundo así de fácil. No, ah, sí. Ah, ese es mi verdadero sueño. Ah, Bien. Ah, solo soñar, solo soñar a veces bueno. Suelo soñar. Suelo soñar a veces malo. Suelo soñar y es que me gusta no me guste. Solo sueños eh. son mentiras, en la noche son hermano. Suelo soñar. Suelo soñar a veces bueno. Suelo soñar. Suelo soñar a veces malo. Suelo soñar es que me guste o no me guste mentiras Solo soñar con ser condecorado por asesino Y los Solo soñar que hasta bacalas pagaron por una entrada en mi primer concierto 10 Solo soñar con tardes con colegas, sillones de cuero, super camareras, Solo soñar con escapar de todo tipo de ataduras y esposas como Houdini. Solo soñar con acostarme cada noche con mujeres como la rubia de Child Destiny. Solo soñar con despertar cada día con mujeres que huelan a rosa de Mini. Solo soñar con videoclips llenos de mujeres en tanga mientras conduzco un Lamborghini. Solo soñar con chicas en bikini bailando al ritmo del mínimo. Solo soñar con tener experiencias sexuales surrealistas como el chico de Martini. Solo soñar con que mis hijos lleven López de segundo apellido por ser hijos de Fer Solo soñar con golear con rap y que Francia me admiren como a Zidane como a Solo soñar con ser el cromo más buscado por los niños en la colección de rap de Solo soñar con que premien a los Grammys como mejor álbum de rap al de Zenith Company. Solo soñar con que las rimas de este disco puedan ganar el premio Planeta de Agostini. Solo soñar con que algún día en España el himno sea esta canción de Juan Ariana y Chimini. Solo soñar que cuando todo el mundo escuche mi rap digan joder con Zen Terral, ¡Se ¡Wow! Oh, claro que sí. ¿Cómo es? Ariana Puello. El Zen y Arturo. Arturo los platos ahí. Bueno, Aquí estoy, me dejan sola en el escenario. Buenas noches, Barcelona, ya sabéis, Ariana Puello en tu cuello. ¿Cómo le estáis pasando ahí? ¿Lo estáis pasando bien? Tema nuevo, ya sabéis. Esto es un duelo entre titanes. Ya sabes, hay que luchar en esta vida. Dice cubre el tiempo, bajaste la dinámica, te observo atentamente desde mi panorámica. Mi humana no resulta tan práctica, aunque el camuflaje siempre fue una buena táctica. Algo va mal dentro de tu mecanismo, puedes comprobarlo por ti mismo. Intento de homicidio, voy a robarte el alma, alarma, invado tu espacio, en mí te reencarnas, lo siento, se acabó la calma, tus enemigos lo celebran dando palmas, tentaste tener el poder absoluto, pero siempre hay alguien más duro y más astuto, ante tu fachada ni me inmuto, te doy cinco minutos, recoge tu macuto, la ley del más fuerte se impuso. Yo no doy para atrás ni para coger impulso. Ya sabe, ya sabe, ya sabe Este es un duelo entre titanes. La ley del más fuerte es lo único que vale. Ya sabe, este es un duelo entre titanes. Ya sabe, ya sabe ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Si sales, no entras, si entras, ya no sales. Ya sabes, esto es un duelo entre titanes. Miles de aventuras fascinantes tiene la vida, apasionantes, historias y derribas. Hoy vencí, mañana quién sabe. Hoy quité la gripe, yo fui tu jarabe. Coge lo suave, yo también estaba odiando la derrota. ¿Acaso no se me nota? Por un momento pensé que tal vez fuera un simulacro, pero si atacas, ataco, voy a saco. Entre mis rivales destaco, tengo más malicia que el hombre del saco. Conmigo tienes para rato, yo soy el ratón que acabó con el gato. Manos arriba, esto es un atraco, como no se muevan los patos. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, esto es un duelo entre titanes, ya sabes que ya sabe, que ya sabes, esto es un duelo entre titanes, la ley del más fuerte es lo único que vale, ya sabes, esto es un duelo entre titanes, ya sabes, ya sabe, Ya sabe, esto es un duelo entre titanes. Si sale no entra, si entra ya no sale Ya sabe, esto es un duelo entre titanes. Hoy tan normales, son todos iguales, tales para cuales. Ninguno me vale, sin dinero, sin altura, ni modales, pero no tengo rivales. Mis poderes son abismales. Mi lengua desprende versos infernales. Es como la unión de terremotos y huracanes. Te dejó en pañales, te arrancó la vida. Llámame arma de destrucción masiva. Hoy la peor parte del perfil de un homicida. Aquel que llevó a las torres a la deriva. Envenenó tu sangre como el trago la heroína. Soy la enfermedad para la la cual no hay medicina, como el cólera, como el SIDA, soy la razón por la cual te suicidas. Soy la muerte vestida de negra luna china Tengo una causa tu medida. Ya sabe, ya sabe, ya sabe. Este es un duelo entre titanes. La ley del más fuerte. Si me adulas, dedo corazón. A los que odian sin motivo enseño. Dedo corazón. Si no escuchas cuando te hablan, tama. ¿Me dejáis un ratito aquí que me quede con vosotros? Un ratito. Suelta esa base, por favor. Sabéis, amigos, no soy especial. Nunca me he creído excepcional. Aunque esto sí lo es. Lo que hago, mi trabajo. ey, ey. Señoras, señores, vuelvo a la acción. Llamen a los bomberos, traigo fuego a mi voz. Yo soy el rapper que tapó los. Uf, espérate, espérate, espérate. Está bien, está bien. A ver. Vosotros y yo, ¿qué es lo que hacemos? Vosotros y yo, ¿qué vivimos? Vosotros y yo, ¿qué queremos? Vosotros y yo, ¿qué es lo que somos? Salgo al portal, hace dos años que no compro zapas nuevas. Ha llovido, hay charcos, en la acera, móvil suena. Mensaje, pipi, llámame. Dina, sí, lo haría mi niña, pero es que me han cortado la línea. ¿Mala racha o mala elección? Tengo mis dudas, no hay gasofa para el Fuga pero la gente te apunta y dice, ey, ¿ves el chollín? Qué bien, no se le ha subido nada, sigue viajando en el tren. Es ridículo. El mundo sigue bajo mínimos. Galicia se afea en un envoltorio de petróleo mientras su presidente caza tranquilamente. No sé qué pasa, pero no comprendo nada. Será hoy el día en el que venga mi hada madrina. He pensado en los deseos que haría, yo sorprenderían. Paz al mundo, nada, mejor un mundo para mí solo, no es por nada. Pero ya os conozco y no confío en vosotros. Invasión a e Irak, Prozac, globalización. Primero colonizáis, después ponéis trabas a la inmigración. No seré yo el que se ha equivocado de planeta. Me dijeron que aquí había un dios, que había una regla. Soy un poeta secreta infiltrado en vuestro mundo majareta. Y no comprendo tanta afición por las guerras que dicen que sois seres que piensan, pero entonces, ¿por qué os engancháis a las tragaperras? He visto de todo en el Colors. Yo le robé el anillo a Frodo para vendérselo a un moro. Era alto. Llevaba barbas y un turbante, le robé el anillo a Bin Laden, por eso no pueden encontrarle. No tengo dinero, solo tengo ego para dar el pego. Y sé que os molo porque no estoy ciego, pero es suficiente para vivir dignamente. A ver, dejadme que piense no me hagáis caso. Es uno de esos días en los que el rap toma el control de mi mano y solo ve lo malo. <laughs> De todos modos, estoy pensando que si el mundo es una mierda, tapo la nariz y andando. Vosotros y yo, ¿qué es lo que hacemos? Vosotros y yo, ¿qué vivimos? Vosotros y yo, ¿qué es lo que somos? Vosotros y yo, ¿qué queremos? Nos oigo. Vosotros y yo, ¿qué es lo que hacemos? Vosotros y yo, ¿qué vivimos? Vosotros y yo, ¿qué queremos? vosotros y yo, ¿qué es lo que somos? Ajá. Ajá. Seguimos en el aire, familia, casi que nos fuimos, casi son las 2 de la tarde. Hemos estado recordando los mejores momentos de ese Hypnotic Festival que estuvo guapísimo en Barcelona hace dos semanas. Un montón de artistas por allí, Frante, Ariana Puello, Chollín, Morodo, Aquil, Tremendo, etc, etc. Y nosotros que nos vamos corriendo hasta el sábado que viene, como siempre, aquí en Radio 3 a las 12, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco.